viens. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos. Esiet sveicināti, darbie radio Marija klausītāji! un eh, viss, kas esat kopā ar mums eh, rīta cēlienā, kopā ar Karitas Latviju. Paldies ikvienam, kas eh, mūs klausās regulāri un ir iecienījuši šos rīta raidījumus. Paldies arī dzen, par jūsu lūkšanām un paldies par jūsu ziedojumiem, pateicoties kuriem tad var skanēt Radio Marija un arī dzen, šīs raidījums. Un eh, šodien eh, es sarunāšos ar eh, trim viesiem, kuri nav studijā, bet ir attālināti, bet paldies mūsu viesiem par to, ka atrada laiku un ir pieslēgušies arī kaut vai attālināti. Un tiešām pateicība Dievam arī par tehnoloģijām, par šādām iespējām. Un šodien ar mums kopā būs Edgars un Inga Svētiņi, Labrīt, Inga un Edgar. Labrīt. Labrīt. Prieks jūs redzēt un dzirdēt. Un pie Edgara un Ingas viesojas arī mm, Konrāds Maiers no Vācijas. Labrīt, Konrād! Labrīt! <laughs> Paldies, eh, ka, mm, ka esi kopā ar mums un eh, nedaudz tad ievadam, nu, Edgaru un Ingu gan jau zina tādi senie klausītāji, eh, Edgars un Inga ir vadījuši arī raidījumu par mūzikas aktualitātēm Latvijā, tad arī šeit Radio Marija, bet šobrīd Inga ir Karitas eh, Zemgals reģionālā eh, centra koordinātore, eh, un viņai liels palīgs ir viņas vīrs Edgars, un kā, kā Inga teica, ka Edgars ir visbrīvprātīgākais, brīvprātīgais Zemgals reģionā. <laughs> Paldies! Um, un Konrāds uh, ir priesteru palīgs, ja pastorālais asistents eh, vairākās draudzēs Vācijā. Bet uh, Konrāds pirms uh, desmit gadiem ir kalpojis kā brīvprātīgais Latvijā vienu gadu uh, Eh, no eh, kā Bonifācijas sverka brīvprātīgais ir bijis, jā. Nu, un tagad uh, atgriezies atkal Latvijā. Nu labi, tad uh, viss pēc kārtas uh, jautāšu jums, uh, nu, uh, Edgar un Inga, nu, jūs strādājat kopā, jā, nu, kā, kā, kā Inga saka, nu, oficiāli ir Inga, bet, uh, bet strādājat vienalga kopā, un uh, kāpēc... Uh, kāpēc uh, kļuvāt par, uh, par centra koordinatoriem? <laughs> mēs, mēs, mēs saskatījāmies, vai ir tā parasti, ka es esmu tas uh, runātājs un uh, Inga ir uh, darītāja. Mm. <laughs> tā mēs esam sadalījuši uh, savus pienākumus. Un, uh, ne, mums atnāca uh, ziņa uh, tālrunī no um, Inga apsīta, viņa tajā laikā strādāja Karitas, uh, un ka viņai priesteris Rihards Rasnacis esot ieteicis mūs kā iespējamas kandidatūras uh, darbam zemgalē. Mēs apdomājāmies un sapratām, ka šis piedāvājums mums ir īstajā laikā, mums ir uh, kaut kādas uh, zināšanas, kuras vairāk vai mazāk atbilst um, šim darbam, Un arī mēs dzīvojam uh, reģionā, nedzīvojam pilsētā, līdz ar to arī um, zinām aptuveni, uh, kas notiek ārpus uh, Jālgavas un Rīgas. Un uh, mēs uh, nolēmām, uh, ka mēs aizbrauksim uz uh, darba interviju. Intervijā piedalījās uh, Inese Šveikle, uh, valdes priekšsēdētāja Karitas un, un uh, Marija Dieza un bīskaps eh, Andris Kravalis, un eh, mēs jau šā sarunas laikā sapratām, ka viņi mūsos kā komandā redz lielu potenciālu, bet tā kā um, oficiālā darba vieta ir viena un dalīt viņu nav vajadzība, tad mēs, kā saka, ģimenes uzņēmums. <laughs> komanda, tad um, divi cilvēki jau ir komanda un ģimenes uzņēmums, brīnišķīgi. Jā. Jā. Nu, un tā arī mēs eh, tagad esam, nu, ja ir pagājis kāds ilgāks laiks. Uh, Inga vairāk eh, darbojas tieši ar uh, karitas vadību un visiem pārējiem darbiniekiem. Es kā brīvprātīgais man ir tā iespēja pieslēgties tajās jomās, kurās es uh, to vēlos, un tur, kur Inga man palūdz. <laughs> Tā kā pilnīgi brīvprātīgi viss nav. Kā <laughs> kādreiz nu, krieviski teica, dabravojna brīnuģīcija. Piespied brīvprātīgi, ja? <laughs> jā. Nē, es to. Jā, pastāstiet eh, varbūt par to ikdienu, tieši kā norit šis darbs ar brīvprātīgajiem? Nu jā, tad eh, pašlaik mēs eh, var teikt, ka iepazīstamies ar karitas, jo patiesībā mēs paši nekad nebijām e, sadarbojušies ar karitas, izņemot vienu vienīgu reizi ļoti sen mēs e, kādās karitas rekolekcijās muzicējām, bet arī to mēs bijām aizmirsuši, ka tas ir karitas, un uh, pašlaik uh, pusgadu kopš strādājam, tad uh, braukājam pa draudzēm, runājam ar cilvēkiem, un, uh, uh, un mēģinām saprast to situāciju zemgalē, uh, jo iepriekš eh, mūsu kolēģe Marija Diaza atbildēja par visu Latviju un centās uzturēt sakarus ar visas Latvijas draugiem, un tas, protams, nav īsti iespējams. Un tādēļ tagad eh, ir eh, divi jauni darbinieki, kas ir Janīna Latgalē, šķiet, ka viņa bija raidījumā pāris nedēļām, un tad esmu es zemgalē, vai mēs esam zemgalē, un tad mēs uzņemam jau tos sakarus, ko, ko Marija jau bija izveidojusi, vai arī citi cilvēki, kas bija pirms viņas, Un, um, un cenšamies jā, saprast, apraukāt draugus un saprast, kas kurā draudzē ir uh, svarīgs, kas notiek. Jo um, patiesībā ļoti interesanti, cik draudzes ir atšķirīgas un cik dažādas ir tās vajadzības un arī idejas, ko cilvēki saka, ko viņi varētu darīt. Un varbūt mu, mēs savu uzdevumu redzam, kā palīdzēt uh, cilvēkiem apvienoties, atrast eh, varbūt uz vietas kādu, kurš būtu gatavs nedaudz vairāk no savu brīvā laika veltīt, lai to kā, koordinēt uz vietas, saprast tās vajadzības, noticēt sev, ka, ka mēs varam kaut ar mazumiņu tomēr kaut ko dot šai vietai. Un patiesībā jau arī cilvēki jau daudz ko dara uz vietas, jā, kas varbūt um, jau, jau ir ļoti konkrēti žēlsirdības darbi, un tad mēs varam palīdzēt ar atbalstu, degt un neizdegt ar kādiem semināriem, ar formāciju, lai, lai, lai cilvēki tiešām varētu ilgtermiņā, mierīgi, harmoniski nedarīt pārāk daudz, un lai necieš parastais darbs un ģimene un tā. Tāda, tā mēs pagaidām to savu lomu arī atklājam, kā mēs varam labāk palīdzēt. Nu, kāds tad būtu tas pamatmērķis jūsu darbam? Nu, jūs sakat, palīdzēt cilvēkiem apvienoties, ja, bet, nu, vai lai tas darbs, nu, tā kā viens otram, mēs varētu teikt, ja, ka viens otram sniedz šo palīdzību, atbalstu? Nu, vispār jau daudzās draudzēs um, Nu, diemžēl ma, īpaši mazajās draudzēs, eh, pārsvarā draudzes dzīve aprobežojās ar eh, svēto misi. Eh, atbrauc priesteris, nosvin svēto misi, un cilvēki, kuri atnāk, tās nav lielas draudzes. Tie var būt arī 10, 15, augstākais 20 cilvēki, kuri vispār ir draudzē. Un līdz ar to mm, situācija bieži vien ar tādu savstarpējo palīdzību vai tādu karitatīvo darbu, kas ir nu, vispār neatņemama baznīcas misijas daļa. Jā, ka mums ir kā baznīcas locekļiem trīs tādi balsti, cik es esmu sapratis, ka viens ir mēs liecinam par savu ticību, ar savu dzīvi sabiedrībā, mēs kopā lūdzamies svētajā misē un individuāli, un trešais balsts ir tāda praktiska mīlestība, palīdzība ļoti konkrēta. Un bieži vien ir tā, ka mums ir kopīga lūkšana, liturģija, svētā mise, un pārējais ir, ja ir, tad ir ļoti nedaudz. Un tajā ziņā, vismaz tā kā es to redzu, un mēs ar Ingu arī līdzīgi to redzam, ka katrai draudzēji, īpaši tām, kuras jūtās vājas, eh, kurās ir mazāk eh, resursu cilvēku, ka tieši tajās varbūt šis eh, praktiskais, savstarpējais kalpojums mīlestībā, pirmkārt jau draudzes ietvaros, un pēc tam arī apkārtējā sabiedrībā varētu būt tas, kurš draudzē iedod jaunu spēku. Jo visi tie, kuri ir kādreiz kaut ko labu izdarījušie, brīvprātīgi un nesautīgi, viņi pazīst to labo sajūtu, kas ir. Un, man šķiet, ka gandrīz visi cilvēki vēlētos to darīt, bet tā ikdiena mūs ir ievedusi tādā tā, skrējienā starp uh, algoto darbu, ģimenes dzīvi. Uh, un tā pelēkā ikdiena tā rada sajūtu, man taču nav laika ne priekš kā cita. Bet uh, ja izdodas no šīs eh, skrējiena kaut uz mirklīti izrauties un darīt kaut ko vienkārši tādēļ, ka es uzskatu, ka tas ir labi, tad uh, tam nāk līdzi liela svētība. Un, uh, daudzās Eiropas vecajās uh, valstīs, varbūt arī Konrāds pastāstīs, ka brīvprātības uh, tradīcija ir daudz spēcīgāka. Mēs esam tā pieraduši. Un, nu, ja mēs kaut ko darām, tad vai nu mēs saņemam algu, vai arī daži dara ļoti, kā saka, tādi misijas apziņas vadīti, bet bieži vien arī, kā Inga teica, nu, degot nevajadzētu izdegt, un tad notiek izdegšana. Tas lieliskais piecinieks, kurš ir draudzās, draudzēs, kur zied korī, tīra baznīca, palīdz uh, priesterim, brauc uz kapu svētkiem. Uh, bieži vien cilvēki ir noguruši, un viņi tad arī Saka, vienā brīdī varbūt nav gatavi darīt kaut ko vēl, mhm. vai arī nu, jā, tas eh, tāds garāks stā, stāsts. Jā, paldies eh, tev par to ļoti brīnišķīgi. Es domāju, ka daudz klausītāji varēja aizdomāties jā, par to, eh, nu, kā tad viņi savu mīlestību izplata, ne, jo, nu, Dieva bērniem eh, nu, nevajadzētu aprobežoties ar palīdzības sniegšanu tikai draudzes locekļiem, draudzes ietveros. Un tā kā tu saki, patīk šis formulējums, lieliskais piecinieks, <laughs> jā, kas, nu tiešām tā ir, ka ir cilvēki, kas atnāk eh, nosēž eh, savā soliņā un, un aiziet, un viņš tā kā ir ķeksīt ielicis, nu tad, jā, nu it kā, bet... Uh, nu, viņš draudzē bijis, un, nu, um, es to saucu par tādu svēto glītumu, ja? <laughs> bet uh, mums jau arī karitas uh, sauklis ir īsteno mīlestību darbos, nu tad uh, tieši kā tavi darbi parādās, kā tu, nu, nu labi, nu smaidīšana arī ir darbības vārds, ne? ir labi, ka mēs arī smaidam cilvēkiem, bet uh, ir svarīgi arī, ka mēs ejam ar kādu praktisku palīdzību, protams, ka ir jābūt līderiem, uh, Eh, kas parāda ceļu, bet nedara visu citu cilvēku vietā. Un eh, jūs tos klausoties saprotu, ka šis faktiski ir tāds kopienas darbs, ar jums, nu, ka jūs arī apzinat ehm, arī apkārtējo iedzīvotāju kādas vajadzības, ne? Un kurš tad, kurš tad, kuram tad pirmajam tas būtu jādara, jāsniedz šī palīdzīgā roka, ja ne Dievu bērniem? Mm. Jā. Uh, nu tad uh, Edgars pieminēja Konrādu. Konrāds pastāstīs par šo um, karitatīvo darbu, pastorālo darbu, jā. Varbūt, uh, jā, Konrādu, jūs varat pastāstīt to savu pieredzi. Mm. Redzam, redzam, Islam. <laughs> Also äh, meine Motivation, einen Freiwilligendienst zu machen, oder also ich kenne es seit meiner Jugend, dass ich in der Pfarrei irgendwie freiwillig äh, helfe, äh, im Chor, als Messdiener. Und ich bin Weihnachten immer mit unserem Pfarrer ins Obdachlosenheim gegangen und habe da irgendwie Sachen verteilt. Also es war ganz normal, dass man irgendwie mhm. in der Gemeinde bei allen Aktionen unterstützt und hilft. Ja, es auch jau kopš uh, äh, savas bērnības, no savas draudzes pieredzes äh, pazinu to, ka um, ka es iesaistos draudzē, kad es biju ministrants, es palīdzēju priesterim, es, uh, piemēram, Ziemassvētkos mēs devāmies uz bez, pie bezpajumtniekiem, lai kopā ar viņiem svinētu, uh, dziedāju kori un uh, um, jā, šī, šī apziņa, ka, ka es varu darīt vairāk, man jau ir bijusi no, no mazām dienām. Genau. Vieles wurde halt ähm, organisiert durch den Priester oder die Gemeindereferentin oder so, dass wenn es irgendwo eine Not gab bei Menschen und gefragt wurde, kann jemand helfen, mal so vielleicht auch bei älteren mhm. Leuten mal eine Wohnung auszuräumen oder irgendwie was zu transportieren oder so. Ganz oft haben gerade die Jugendlichen dann geholfen mit angefangen. Un, un tā, to, šo palīdzību bieži vien organizēja vai priesteris vai kāds no draudzes atbildīgiem cilvēkiem, un, un, un tās vajadzības arī tā kā no, nokļuva pie viņiem, tās ziņas, vai, piemēram, vai jūs varētu palīdzēt kādam vecākam cilvēkam iztīrīt māju vai uh, kaut kur pārvākties, aizvest mantas. tieši, tad, tad, tad tieši mēs, jaunieši, bijām tie, kuri visbiežāk tajā labprāt iesaistījāmies. Meine Motivation, einen Freiwilligendienst zu machen, war eigentlich ganz egoistisch, weil ich erstmal irgendwie raus in die Welt wollte und wusste, okay, ich, also ich war mit dem Studium fertig, ich wollte nicht sofort in den Job einsteigen und ich wollte nochmal was erleben und dann war das eine gute Chance. Un eh, mans lēmums eh, to brīvprātīgo gadu veltīt Latvijā bija būtībā tāds eh, egoistisku mērķu vadīts, jo es biju tikko pabeidzis studijas, es negribēju uzreiz sākt strādāt, es gribēju doties ārā pasaulē, paņemt pauzīti no visa, un tad šī bija tā ļoti laba iespēja. Und im Nachhinein würde ich sagen, es war ein riesengroßes Geschenk, vielleicht auch, weil ich mit der Offenheit gekommen bin, mich auf alles einzulassen, was passiert. Also es gab gar keinen richtigen Plan, aber das war das Geschenk, weil ich quasi, weil wir zu ganz vielen Menschen sagen konnten, hey, ihr habt ein Projekt, wir helfen euch, wir machen mit, wir kommen, wir sind dabei und ganz viele Erfahrungen sammeln Un, äh, un galu galā tā bija ļoti liela dāvana, jo es at, atbraucu ar tādu atvērtību, nebija tāda ļoti konkrēta plāna, ko mēs darīsim, Un tik līdz bija kāds projekts, vai cilvēki teica, mēs rīkojam kaut ko, piemēram, bērnu nometni vai kaut ko tādu, mēs teicām, ok, mēs esam gatavi uh, piedalīties, kā vien mēs varam. Un, uh, jā, und es saņēmu pats ļoti daudz no to. Als ich, als ich dann zurück war, äh, in der Pfarrei angefangen habe zu arbeiten, äh, war mir das zum Beispiel sehr wichtig, dass Menschen, die sich engagieren, das wirklich ähm, ja in einer großen Freiheit tun, weil weil natürlich auch wenn man das macht, um anderen zu helfen, äh, man auch für sich etwas finden soll. Un tad, kad es atgriezos atpakaļ Vācijā un sāku strādāt draudzē, un te ir piebilde no manis, eh, kad Vācijas baznīcā ir eh, baznīcas nodoklis, caur kuru tiek apmaksāti draudzēs šie pastorāli asistenti, kas nav brīvprātīgais darbs, kas ir eh, apmaksāta pozīcija, kuri savukārt organizē brīvprātīgos tālāk vai organizē draudzes kalpošanu. Un Un eh, Konrāds saka, ka viņam bija ļoti svarīgi, ka tie cilvēki, kur iesaistās, to dara maksimāli brīvi, un uh, lai viņi nedod no sevis vairāk, un lai nu viņam netiek prasīts vairāk, kā viņi dod. Meiner ersten Stelle gab es einen Priester, der war sehr erfolgreich in der Arbeit mit Freiwilligen. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Ort macht heil. Mm. Un manā pirmajā elpošanas vietā vai darba vietā ir priesteris, kurš ļoti ļoti labi viņam izdevās iesaistīt cilvēku brīvprātīgajā darbā, un viņš bija arī pat uzrakstījis tādu grāmatu, kā Vieta äh, dziedē. Genau, das meint zum einen, dass eben quasi wir Menschen alle ja irgendwo einen, einen Ort suchen, nicht unbedingt einen physischen Ort, aber vielleicht auch eine Gemeinschaft, wo wir uns festmachen können. Und das ist für viele Freiwillige, glaube ich, die Gemeinde. Und ich glaube, viele Menschen, denen dann zum Beispiel die Caritas oder andere helfen, äh, für die sind die Freiwilligen dieser Ort. Also eigentlich kann jeder ein Ort sein, an dem andere Menschen sich festmachen und etwas empfangen. Und so geben wir das, was wir aus dem Glauben empfangen, weiter. Centīšos visu iztulkot pareizi. <laughs> Tad eh, tā doma ir tā, ka, um, ehm, jā, ka mēs visi um, ehm, meklējam tādu vietu, kur, um, ehm, kur mēs kļūstam veseli, Un priek, priekš daudziem cilvēkiem tā vieta ir draudzi, uh, kurā mēs tā kā uh, sajūtamies kā tajā savā vietā, bet arī mēs, tā vieta nav fiziska, un tā, mēs paši varam kļūt par tādu vietu, kurai cilvēki arī, kurā cilvēki arī sajūtās kā mājās. Jā. Paši kļūstam, paši meklējam šo vietu un paši kļūstam par tādu vietu. Gleichzeitig, ähm, also im Deutschen haben diese Worte ja dann eine doppelte Bedeutung. Da sind es auch die Bedingungen, die man braucht, um freiwillig zu arbeiten, nämlich ein Ort, also etwas, wo man dazugehört oder eine Gruppe oder wo man andocken kann. Die Macht, nicht unbedingt, um andere etwas, äh, anderen etwas aufdrücken zu können, sondern die Macht, selbst etwas gestalten zu können, also die eigene Kreativität zu nutzen. Ähm, oft haben Freiwillige nochmal ganz andere Ideen, als ich sie habe. Und mhm. dadurch wird eine Sache nochmal besser so. Ähm, und, okay. ja. Ja. Un, un äh, arī mm, šiem vārdiem ir tāda tā kā vāciska vārdu spēle, ka ir šī vieta, kurā mm, tātad vajag fizisku vietu, kurā es varu piesaistīties kaut kādu kopienu, kur es varu savu brīvprātīgo darbiņu veikt. Tad ir šis vārds, kas dara, vieta dara veselu, darīt, ne, ne, būt nebūtiski tā kā vara, bet tā kā, tā kā iespēja, un kur es varu arī savas dāvanas dot. Un Konrāds saka, ka bieži vien brīvprātīgie, kas ar viņu sadarbojas, viņiem ir pavisam citas idejas, jo viņiem ir pavisam citi talanti, un ja ir atvērts viens pret otru, tad ļoti labi var sanākt, katrs var dot to pašu labāko no sevis. Genau, der, mhm. der dritte Gedanke ist eben das Heil, dass wir ähm, eine, etwas tun, was einen Sinn hat. Ich glaube, das äh, erfüllt alle Menschen irgendwie, aber und wir tun dadurch etwas Gutes. Wir haben das Gefühl, vielleicht unsere Welt ein Stück nach vorne zu bringen. Und gleichzeitig glaube ich, dass solche Arbeit ähm, uns selbst auch irgendwie heilen kann oder uns etwas geben kann, was wir eben nicht finden, wenn wir uns nur um uns selber kümmern, sondern in der Sorge für andere finden wir selbst auch Jā, un tā trešais vārds eh, - darīt veselu vai dziedēt, ir tieši tas, ka mēs caur to, ka mēs paši dodam no sevis, tad eh, arī, eh, arī paši saņemam, paši kļūstam veselāki, un, un, un mēs to nepiedzīvotu, ja mēs neizietu no sevis un, un nespērtu soli pretī tam otram, bet to piedzīvojot, tad mēs paši kļūtam, arī mēs, jo tā tiek pilns darbs arī mūs pašus dara veselākus. vielleicht noch ein letzter Gedanke wichtig ist, dass wir diese Dinge alle nicht ähm, ja, benutzen. Also wir, wir brauchen einen Ort, wir geben einen Ort, aber die, das heißt nicht, dass wir das irgendwie gegen andere benutzen dürfen oder uns, uns dadurch stark machen lassen. Also deshalb dieser Gedanke der Freiheit, wenn alles in Freiheit geschieht, sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Leute, um die wir uns kümmern oder auch die Hauptamtlichen, wenn es da Freiheit gibt, dann entsteht kein Machtgefälle oder kein. Mm. Ja. Un tas varbūt pēdējā doma, jā, ka e, mums to visu nevajadzētu kā, izmantot savam labumam. Ja, ka tam visam ir jānotiek lielā brīvībā, un ja brīvprātīgie, un arī tie, kuriem par to maksā, ja viņi to dara lielā brīvībā, tad visas tās attiecības sakārtojās, ka tur nav. Un arī tie, kuri pieņem šo palīdzību, ka viņi to pieņem brīvi, tad nav nekādas varas pozīcijas, viss ir vienkārši dabiska veselība. Paldies, Konrāda. Jautāšu jums, ko darīt, ja cilvēki nepieņem palīdzību? Tragiski pasūtījumi ir ļoti vienkārši nīstenēm. Die, die Leute, zu denen ich frage. Ja, ja tie cilvēki, pie kuriem brīvprātīgi dodas ja, palīdzību. Gribētu jā, doties. Jā, nu, Konrāds no, noslēdz ar to, ka, nu, ka arī svarīgi komponenti, lai cilvēki pieņem šo palīdzību. Bet mēs zinām, bet, ka nu, ir kas nepieņem. Ja, ich glaube auch, so im, ähm, im Studium hatten wir einen Priester, der hat immer gesagt, wir sollen die Botschaft allen ausrichten, manās studijās bija kāds priesteris, kurš vienmēr teica, ka mums to vēsti vajag visiem paziņot. Aber wir haben keinen Einfluss darauf, ob sie hören. Bet mums nav nekādas ietekmes uz to, vai tā vēsts tiek sadzirdēta un pieņemta. Also ich glaube, der, der beste Weg ist vielleicht ähm, erstmal denen zu helfen, die sich helfen lassen. Un es domāju, ka tad varbūt vislabāk būtu sākumā palīdzēt tiem, kas ļauj sev palīdzēt. Un dadurch ein gutes Beispiel zu geben und tādā veidā parādīt šo labo piemēru. Mhm. Weil man sonst äh, zu viel Energie und Kraft verbraucht oder auch Frustration erlebt. Also man, man kann einen Menschen nicht bewegen, der nicht bewegt werden möchte. Un citādi var ļoti daudz enerģijas iztērēt un äh, tādu frustrācijā pat iet, ka es mēģinu izkustināt cilvēku, kurš vispār negrib pats vispār tikt izkustināts. Ja. Und also vielleicht müssen wir auch manchmal darauf vertrauen, dass ja, dass wir gerade an einer anderen Stelle arbeiten sollen oder das, ähm, also. Mm. Un varbūt vienkārši paļauties, ka pašlaik eh, man ir jākalpo citā vietā vai pie cita, ar citu cilvēku. Mm. Uh, jā, es ceru, ka šis būs uh, kā padoms un iedrošinājums arī uh, daudziem mūsu klausītājiem, kas uh, veids palīdzības darbus, uh, jo nereti mums gribas izdomāt citu cilvēku vietā, kas viņiem ir vajadzīgs. Weil oft wir statt anderen schon Ideen haben, was sie mhm. es, gibt, äh, es gibt diesen Satz, der Träger des Problems ist oft oder ist immer auch der Träger der Lösung. Ir, ir arī tas teiciens, ka kā, problēmas nesējis ir arī tas, kurš uh, ir problēmas risinātājs. Mhm. Und wir helfen quasi nur, dass Menschen ihren Weg oder ihre Lösung finden. Un mēs varam patiesībā tikai palīdzēt šim pašam cilvēkam atrast to pašam savu to risinājumu. Jā, mhm. nu, ir svarīgi, ka mēs dodam cilvēkiem laiku, mēs dodam laiku pārdomāt, padomāt, ja, un arī dzen, neuzņemties šo atbildību par to, ka kāds nepieņem mūsu palīdzību. Un auch keine Verantwortung zu nehmen. Ich hatte nicht hm. Zeit. Genau dafür ist es vielleicht auch wichtig, dass gerade die Freiwilligen eben dann, wenn sie an ihrem Ort sind oder in ihrer Gemeinschaft, dass man diese Erfahrungen austauscht und sich mhm. gegenseitig äh, stark macht oder auch reflektiert. Mhm. Ähm, und dann erkennt man manchmal auch, okay, da, bis dahin geht meine Verantwortung, mm. mehr aber nicht. Un tieši tāpēc äh, ir svarīgi, ka tie brīvprātīgi, kas kaut kur strādā kādā vietā ar cilvēkiem, ka viņiem ir iespēja ar šo pieredzi pēc tam dalīties mhm. un atklāt savas robežas un saprast, tur es patiesībā vairs nevaru palīdzēt, Un, un tieši tāda savstarpējā dalīšanās eh, var būt tā vieta, lai cilvēks, tas brīvprātīgais, nepaliek pats ar šo nastu, ka viņš nevar palīdzēt kādam, kurš negrib viņam palīdzēt. Jā. Uh, nu, citiem vārdiem sakot, arī mums ir jāizturās ar cieņu pret to, kuram mēs sniedzam vai kuram mēs vēlamies sniegt palīdzību. Mm. Mm. Jā, Paldies, mm. Konrād. <laughs> Jā. Uh, jūs, Konrād, teicāt, ka, uh, ka tiek noteikts, ka nedrīkst uzlikt uh, kalpotājiem pārāk daudz, bet tikai tik, cik viņi spēja paveikt. Kā tas tiek noteikts? We, we think the students, we, we speak Ich glaube, der beste Weg ist, dass immer gemeinsam herauszufinden. Also bei uns ist es so, dass ähm, wenn, wenn Freiwillige neu kommen, dass es immer erstmal ein sehr langer Prozess ist, herauszufinden, was ist dein Talent, welch, wo möchtest du dich einbringen, wie, wie viel Zeit hast du, wo sind deine Ressourcen. Mhm. Ähm, und dann auch nach einer gewissen Zeit am Anfang nochmal zu schauen, passt das so für dich? Oder hm. also ich, mhm. das kann man nur gemeinsam ausfinden. es, es domāju, ka eh, ļoti svarīgi ir kopā meklēt to. Un pie mums, piemēram, tāda pieredze, kad brīvprātīgais atnāk, mēs patiesībā pavadām sākumā diezgan daudz laika, lai saprastu, kāda ir viņa talanti, ko viņš patiešām varētu darīt, eh, cik viņam ir daudz laika šim darbam, eh, kādi viņam resursi, jā, kāds, ir, kāds būtu atbalsts kaut kādā grūtā brīdī. Un, un tad pamēģināt, iesākt, un vēl pēc kāda laika atkal kopā apsēsties un apskatīties, eh, vai tas der, vai ir labi, vai nav daudz, vai nav neīstā vieta. Und, mhm. und gleichzeitig kann man als Leitung auch, ähm, wenn man die Leute länger kennt, ähm, durchaus mal vorschlagen oder so eine, eine Außensicht. Ich habe das Gefühl, diese oder jene Aufgabe wäre für dich vielleicht eine Chance zu wachsen oder mhm. etwas für dich zu lernen oder dich neu auszuprobieren. Ähm, also dafür bekommt man ja ein Gefühl mit der Zeit, Un ar laiku arī, tieksim, kā vadītājs jau iepazīstot savus cilvēkus, jau var arī redzēt, eh, teiksim, pēc kāda laika eh, un piedāvāt kādu, teiksim, citu kalpojumu un teikt, šīs kalpojums tev būtu iespēja atkal izaugt, ja, ja tu mm. to vēlētos. Ja, un, un šo sajūtu var tikai iegūt, eh, esot kopā kādu laiku. Und ich frage ganz häufig, wenn, äh, wenn jemand eine neue Aufgabe übernimmt, auch nochmal ganz konkret, was brauchst du von mir, literatūras kultūras. Mm. Un es arī ļoti konkrēti, eh, kā vadītājs, vienmēr jautāju brīvprātīgajiem, eh, kad kāds saņem jaunu kalpojumu, kas tev konkrēti no manis ir vajadzīgs, lai to varētu labi darīt, kā es tev ļoti konkrēti palīdzēju. Mm. Eh, Tātad tādas ļoti izteiktas rūpes par kalpotājiem. Mm. Jā, tas konkrēts kumā, kurā, kurā fürsorgi, kad vien. Jā. Mm. Jā, kas ir ļoti svarīgi. Uh, nu jā, mēs arī dzirdējām, kā Edgars teica par uh, lielisko piecinieku, jā, kurš uh, tad, tad uh, ir kā daži cilvēki, kas draudzē dara visu, uh, viņa uzņemās tātad, nu, šo te nastu tādu, jo nav neviena cita, kas to darītu, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu kāds, kas, kas rūpējās par šiem cilvēkiem un arī pasaka, nu, stop, jo tev jau ir jādzīvo arī sava dzīve. Nu, man, kamēr man nav aizmirsies tādas divas domas tieši šajā sakarā par, par tām robežām, cik daudz darīt par neizdekšanu un par iesaistīšanos, Tikai es dažkārt domāju tā, ja cilvēkam teiktu, kādam draudzē, vai tu vēlētos kļūt brīvprātīgais draudzē un iesaistīties žēlsirdības darbos, viņš domātu tā, es tā jau esmu noskrējies. Man tur ir darbs, man ir ģimene, man ir māja, man ir saistības, kur man šo laiku ņemt. Bet tad es tā domāju, Eh, ja es pajautātu šim pašam cilvēkam, bet klausies, vienu stundu gadā tu varētu, mm -hmm. nu tā, no sirds, eh, vienalga, tas varētu būt eh, Ziemassvētku laikā aiziet pie kāda trūcīga draudzes locekļa, padzert tēju un varbūt uzdāvināt kādu simbolisku dāvanu un pajautāt, varbūt, ka tu vēlies Ziemassvētku vakarā, ka es tevi atvedu uz baznīcu. Viena stunda, bet no sirds tad man prātā ienāca uh, Svētās Terēzītes uh, teiktais par to, ka ne jau tas mūsu darbu lielums, bet mīlestība, ar kuru mēs izdarām. Un viņa bija šo, šis, šo mazo, uh, mazo darbiņu, kā saka, praviete, kura pasaka, ka Dieva acīs nav svarīgi tagad, ka es esmu kā komēta uh, izdedzis piecu gadu laikā, mēģinot uh, visu, kā saka, Um, nabadzību problēmas uh, risinot. Bet ja tas mazumiņš, ko es iedodu ar prieku, tiešām no brīva prāta un no brīvas sirds, eh, varētu arī, varbūt es tā iedomājos, ir brīvprātīgi un brīvsirdīgi. Arī uh, sirdī ir jābūt šai brīvībai. Mm. Eh, ka tad tā vērtība ir ļoti liela. Un varbūt tās, ka tas var būt arī viena stunda mēnesī. Un ja, piemēram, draudzē ir 30 uh, eh, cilvēku ir lieliskais piecinieks, un 25 iedotu vienu stundu uh, mēnesī, tad mēnesī tās ir 25 stundas, un gadā 250 vai 270 stundas. Un skaties, eh, viens no lieliskā piecinieka ir daudz brīvāks jau kļuvis, vai visi. Ka tā aritmētika veidojās no mazām maziem, skaistiem žestiem, kurus tiešām nevajag izplēst no sevis, bet brīvi dāvāt. Jo laikam arī rakstos mēs lasām, ka Dievs mīl priecīgu devēju. Un ka brīvprātīgajā darbā nav tiešām šis daudzums tik izšķirošs, bet es to daru ar prieku, no sirds. Un tad, saka Dievs, viņa mērs ir tāds nu, no, bagātīgs, pāri plūstošs, Bet eh, tā pašā laikā laikam vajadzētu arī saglabāt šo brīvību, nedomāt par to, kā saka, Dievs arī nav darījuma partneris. Jā, ka es tagad izdarīšu šo skaisto žestu, un pēc tam es tikšu apbērts ar eh, labumiem. Eh, jā, varbūt tiks apbērts, varbūt tās arī dažreiz šīs ailastības nav nemaz tik viegli nesamas. Nu, tajā ziņā tur saka, tā ļoti ar biznesa piegājienu varbūt arī. Ne. Nu, jā, tādas domas galvā. Nu jā, eh, ja mēs eh, to darām no sirds, tad mēs nedomājam, kas man par to būs. Ja? Mm. Uh, es atceros, tad arī nu, tika organizēts kāds uh, pasākums labdarības, un, un viens no organizatoriem uh, mums teica, un jums par to nekas nebūs. Nu, tā kā ar tādu pieska, nu, kā, ka baidās kaut ko darīt, jā, bet, nu, nebaidies, nebaidies, tev nekas par to nebūs, <laughs> jā, un tad ar tādu domu jums par to nekas nebūs. Bet mēs taču ticam, ka ja mēs nedabonam atalgojumu par to, ko mēs daram, tad mums jau krājās tas, tā bagātība debesīs, ka tajā ziņā tas ir, dažkārt, ja viss ir nosekts, man, man tāda sajūta īstenībā personīgi ir visu laiku, ka es Es arī no savu iespēju robežos cenšos būt labs cilvēks pret visiem, ar kuriem man sanāk dzīvē satikties un arī palīdzēt kādam, bet es jūtu, ka es vienmēr kaut kādā veidā dabonu atpakaļ daudz vairāk. Es domāju, man taču nekas nav <laughs> iekrāts, jo es esmu jau apdāvināts šeit un tagad ar tik daudz ko. Tad es tā brīžiem domāju, jā, ka, varbūt, <laughs> jā, ka kur ir tā, mhm. kur mana manta debesīs. <laughs> Jautāšu arī Konrādam, jo mums jau varbūt būs vēl iespēja aprunāties par jūsu kalpošanas darbu kādā citā raidījumā, bet uh, Konrāds uh, jā, pieminēja, ka par dodot iegūto, uh, varbūt jūs varat padalīties, kāds ir jūsu ieguvums tieši dodot no sirds. Tas ir konstruktīvs, kāds ir Mhm. Das, ähm, also ich glaube, es ist erstmal viel auf dem, ja, also viel, was man fühlt, was man zurückbekommt. Also zum Beispiel, wenn man einfach Menschen hilft, die man nicht kennt, ähm, einen neuen Kontakt zu erschließen und irgendwie, sobald das erste Lächeln ausgetauscht wird, ist man, also Hm. finde ich, gibt es einem schon eine Erfüllung. Piemēram, iepazīstot jaunus cilvēkus un mēģinot uzņemt ar viņiem kontaktu, un tajā brīdī, kad tas pirmais smaids savstarpējais parādās, ja, tad jau es iekšēji jūtu, kaut kas labs tur ir noticis. Dann natürlich irgendwie der, das Gefühl oder der Gedanke, etwas wirklich Sinnvolles zu tun. Also ich glaube, wir Menschen haben, oder also das sieht man ja bei Kindern zum Beispiel, wenn die sehen, dass man traurig ist, kommen die sofort und wollen einen Arm. Oder wir Menschen haben eigentlich den Impuls, einander zu helfen. Un uh, arī, protams, tā sajūta, ka es esmu paveicis kaut ko jēgpilnu, ka mūsos tas ir, tā vajadzība mūsos ir, un uh, kaut vai, piemēram, bērni, kad viņi ierauga, kāds ir skumīgs, ka viņi uzreiz dodas viņu apskaut. Ja, kad ir tā sajūta, ka mēs taču varam, es varu palīdzēt cilvēkiem. Genau, wenn ich mit anderen Ehrenamtlichen zusammen bin, dann natürlich auch irgendwie eine Gemeinschaft, in der man sich ähm, kennenlernt. Also nichts verbindet so sehr wie äh, etwas gemeinsam zu tun. Un arī, piemēram, kad es esmu kopā ar, ar brīvprātīgajiem, tā kopiena, kas mūs veidojas, jo reti kas cilvēkus tik ļoti satuvina vai saved kopā kā kopīgs darbs, vai kopīgs darbs, kalpojums citiem. Genau. Also ich glaube, dieser Aspekt von Verbundensein äh, mit Menschen, die man gut kennt oder mit Menschen, die man gar nicht kennt, ähm, das ist eigentlich das, ja, das größte Geschenk. Un es domāju, jā, ka tieši tā vienotības sajūta vai, vai kopienas sajūta <clears throat> ar cilvēkiem, ko es pazīstu, vai es vēl ne tik labi pazīstu, ka tas ir tas varbūt visvairāk, kas, ir, kas mani uzrunā tajā Und im Prinzip ist dieses, dieses Verbundensein oder sich irgendwo zugehörig fühlen ja genau, also auch ein, ein wunderschönes Bild von Kirche, ähm, irgendwie Teil einer Familie zu sein. Es gibt im Deutschen ein Kirchenlied, das hat den Anfang, wenn wir das Leben teilen, wie das tägliche Brot. Und hm. Un patiesībā arī šī vienotība starp cilvēkiem, kopiena, kas veidojas kalpojot, ir tātad ļoti skaists attēls baznīcai, baznīcā kā ģimenei. Un, jā, Vācijā ir tāda baznīcas dziesma, kur sākums ir, ka mēs, pirmā rindiņa, ka mēs dalām dzīvi, tā kā dalām maizi, tā kā dalītos maizi. Ja. Und ich glaube genau, in, dass wir in der Caritas-Arbeit zum Beispiel genau das tun, dass das Leben miteinander teilen, die Sorgen von anderen Menschen zumindest ein, ein bisschen Anteil nehmen. Wir können natürlich nicht hm. für jeden alles lösen, aber ähm, wir lassen niemanden mit dem allein. Un tieši tāds brīvprātīgais vai karitas darbs, manuprāt, arī ir tas, kas ļauj mums dalīties drusciņi no dzīves. Ja mēs nevaram kāda visas rūpes atrisināt, ja, bet mēs varam bišķiņu dalīties tajās rūpēs un dalīties savā dzīvē un, un, un savukārt piedalīties otru dzīvē. Mhm. Ehm, paldies, un eh, Konrād ļoti dziļas pārdomas raisa arī uh, Eh, par ko jūs, tas, par ko jūs stāstījāt, par vietu, kas dziedē. Un jautāšu, vai jums ir bijis, eh, bijusi situācija, ka ir kāda fiziska vieta, uz kuru jums negribas iet? Nu, un ko tad darīt? Да, гений. Un versuchen, wenn du nicht abgehst. Und versuchen. Als Freiwilliger? Ja. Tā kā, kā brīvprātīgais, kāda vieta, kur nevēlas doties. Ir alga vai brīvprātīgais. Mēs zinām arī, ka cilvēki saka, es negribu satikties saviem ģimenes locekļiem, jo eh, viņi tik dzer un uzdzīvo. Nu, no, kā piemēra. Naja, das kann ich schon verstehen. Also, ähm, ich glaube, wir können ja niemandem einen Ort zuweisen, ähm, ich meine, wenn jetzt, also wenn jemand eine schwierige Familie hat, ähm, dann haben wir natürlich auch nicht die Macht, ihn da einfach rauszuholen. Also mm. so. Un, jā, es to pilnīgi varu saprast. Un, teiksim, mēs nevaram nevienam arī parādīt to vietu, jā, vai mēs nevaram kādu, kuram ir ļoti sarežģīta ģimenes situācija, viņu tā kā izraut no tās ģimenes. Mhm. Aber wir können natürlich selbst ein Ort sein, wo diese Personen dann zumindest mal eine Zeit lang auftanken können oder vielleicht auch, dass man seine Sorgen einfach mal mitteilen kann. Also hm, es ist viel schon geholfen, wenn man darüber reden kann ähm, mhm. oder auch darüber nachdenken kann mit anderen, wie gehe ich damit um, dass es so schwierig oder anstrengend ist. Bet äh, mēs varam äh, paši mēģināt kļūt par tādu vietu, kur vismaz uz brīdi tas cilvēks var kā uzpildīties vai jā, ka viņš var padalīties, jo bieži vien tā iespēja vienkārši par to sarežģītumu parunāt jau ir uh, tik svarīga. da ist es für die Ehrenamtlichen auch wichtig zu schauen, wie viel kann ich und, und wo ist vielleicht auch eine Grenze. Mm. Un tieši tādēļ es arī redzu, ka brīvprātīgajiem ļoti svarīgi skatīties, cik es varu darīt un kur ir tā robeža, kad es nevaru vairāk darīt. Jā, mums var nepatikt atmosfēra, bet ja Dievs saka, ka mēs esam zemes sāls, uh, Un eh, ja mēs esam, ja mūsos ir Dieva gars, tad uh, faktiski mēs ejam ar savu atmosfēru, mēs esam tā vieta. Ja. Ich habe vielleicht ein Beispiel aus Lettland. Ähm, 2011 waren wir mit den Schwestern ein halbes Jahr lang im Frauengefängnis. Äh, man ir tāds piemērs no manā gada Latvijā. Ähm, Pusgadu ar Betānijas māsām mēs devāmies uz sieviešu cietumu. Und um, ich habe dort äh, Trommelunterricht gegeben einmal in der Woche. Un es reizi nedēļā tur pasniedzu bungu, uh, mācīju spēlēt bungas. Un es war sehr kompliziert, weil wir sprachlich hat es überhaupt nicht mhm. funktioniert. Und also es war eigentlich sehr chaotisch und eine halbe Stunde irgendwie ein bisschen mhm. trommeln und also. Tas bija ļoti sarežģīti, jo mums nebija kopīgas valodas bija haoss. Nu, patiesībā tas bija tā, pusstunda mēs vienkārši daudzījām bungas kopā. Und ich, also ich war mir nicht sicher, ob das, ob das irgendetwas ähm, macht. Un man tiešām bija ļoti liela šaubas, vai no tā ir kaut kāda jēga. Und am Ende des Jahres gab es irgendwie ein kleines äh, Konzert und alle haben ein Diplom bekommen dafür, dass sie so einen Kurs gemacht haben. Und tad äh, tā gada beigās bija tāds mazs koncertiņš un visi saņēma äh, diplomus par to, ka viņi piedalījušies šajās nodarbībās. Und ähm, eine junge Frau aus dem Kurs kam hinterher zu mir und hat dann die Schwester gebeten zu übersetzen. Un tad viena jauna sieviete no šīm nodarbībām nāca e, man līdzi un palūda māsām patulkot to, ko viņa grib teikt. Un sie hat gesagt, dass sie in, in dem halben Jahr ähm, oder kurz bevor dieser Kurs anfing, oft ähm, darüber nachgedacht hat, ähm, sich das Leben zu nehmen. Un, un viņa teica tā, ka pirms eh, tajā laikā, kad vēl tās nodarības nebija sākušās, viņa pat bija pārdomājusi, nu, sev atņemt dzīvību. Und dass diese halbe Stunde Musik in der Woche ihr so viel Freude gegeben hat, dass sie mm. oft wieder Kraft hatte, mm. weiter durchzuhalten. Un tieši šī mazā pusstundiņa ar mūziku nedēļā viņai deva to spēku uh, iet uz priekšu. Mm. Und also wir können nur geben, was, was wir haben und Wir mhm. sehen oft gar nicht, ob es genug mhm. ist oder ob es, mhm. ja, und trotzdem vertrauen wir darauf, dass, dass Gott dafür sorgt, dass es bei den richtigen Menschen ankommt. Jā, un mēs tad, tas nozīmē, jā, ka mēs varam vienkārši dot to, kas mums ir, un bieži mēs nezinām, ko tas eh, dara pārējiem, bet Dievs zina, ko tas dod tiem cilvēkiem, kuriem, eh, kuriem mēs kaut ko cenšamies dot. Amen. Eh, pateicība mm. Dievam par eh, šīm mazajām lietām, un viņš pārvērš tās lielās lietās. Un eh, svarīgi, ka mēs eh, atsaucamies viņa aicinājumam. Un paldies, ka jūs visi trīs esat atsaukušies Dieva aicinājumam, un tiešām esat... Uh, esat uh, jā, dieva komandā, es gribētu teikt. Paldies, ka padalījāties ar savu pieredzi un uh, laiks skrien ātri un tiešām ļoti, nu, man personīgi ļoti patika šī saruna un liks ļoti dziļa un, un tiešām vērtīga un, nu, tādas bagātīgas atziņas un, uh, uh, Es pati noklausīšos vēlreiz šo raidījumu, man ir ko pārdomāt. Jā, un... Uh, Varbūt, eh, jā, mums diemžēl nav laika vairāk, es gribēju kontaktus palūgt, bet eh, tad, eh, jā, droši vien, ja kāds grib pieteikties, ehm, pieteikties Zemgals reģiona kalpošanai, tad var Karitas mājaslapā atrast informāciju. Un lai Dievs jūs bagātīgi svētī un arī dzēn klausītāji novēlu visu to labāko jums, atsaucieties Dieva aicinājumam, uh, un uh, uz uh, tikšanos kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem. Uzredzēšanos! Paldies! Uzredzēšanos! Paldies, uzredzēšanos. 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos!